بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشتغل نبراتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Večeras govorimo o ispravnom islamskom vjerovanju i obrađujemo akajetske teme kroz fetve šehhu Islama ibn Tejmije i došli smo do jednog veoma važnog poglavlja ili važne tematike večeras a to je tefsir riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kojima se kaže kullu šeji in halikun illa veđhe i sve što je mimo kullu šeyin halikun illa veđhe i sve je propalo ili sve će propasti osim njegovog lica to jeste lica Allaha subhanahu wa ta'ala e šta se sada podrazumijeva pod ovim riječima lice halala možete prestati Šta se podrazumijeva pod ovim riječima illa vođhe, osim njegovoga lica. ul Islam ibn Taymije rahimahullahu ta'ala o ovome opširno govori i pobija sve teze i sva vjerovanja koja su vezana za ovaj ajet i slične ajete ovome a u kojima se negira ispravno značenje. Pa kaže kullu šeji in halikun i vođhe sve će propasti osim njegovog lica. govoreći o ovome ajetu on daje repliku ili odgovara onima koji su zalutali pa su rekli da je značenje ovoga ajeta da stvari ne opstoji i ne egzistiraju iz svoga pravca nego da egzistiraju iz pravca Allaha subhanahu wa ta'ala znači mevđudetun bi veđhi rabbiha ej bi iđadiha to jeste da sve stvari postoje tako što ih Allah subhanahu wa ta'ala stvara i to je jasna stvar ali što je problematično ovdje vidjet ćemo kasnije to je da kažu da sve stvari opstoje iz pravca Allaha subhanahu wa ta'ala ne obstoje same po sebi, odnosno iz svoga pravca, ako se to tako može formulisati. A neki su još otišli na veći stepen od ovoga i pretirali kada su rekli da ajet znači la me uđude illa Allah. Nema nikoga da egzistira osim Allaha. Niko ne postoji osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je to govori, kao što su to navodi, Ibn Arabija, i drugih ljudi koji su zastupali tu panteističku ideju, to jeste ideju vahdetul vudžuda, ideju koja je govorila o sjedinjenju Boga sa pojavnim svijetom. Sjedinjenju Boga sa pojavnim svijetom. Pa kažu šehhul Islam ibn Taymije, ovim se želi reći, znači ovim riječima, ovim navodima, ovi koji su zalutali, žele da kažu da je postojanje stvoritelja jednako jednoliko postojanju stvorenja. Je to jeste da je njihovo postojanje zajednički, zajednički egzistiraju. Sastavljeno egzistiraju i kaže ovo je kufrun sarih. Ovo je otvoreni kufrun. Prema saglasnosti svih onih koji koji ima i najmanje mozga jeste koji imati najmanje dolje. Iako oni koji zastupaju ovakvu teoriju ovakvo ovakvu vjerovanje smatraju da je ovo vrhunac njihova vjerovanja. Da je ovo vrhunac njihove kada da kada se kaže da stvari ne postoje osim putem stvoritelja kažemo da je istina jer tvorac Allah se ne dovode u postojanje, to jeste ne egzistiraju, osim zato što ih Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, onda ovaj navod možemo uzeti istinitim. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve stvorio. On je gospodar svega. On je vlasnik svega. I ništa ne može se desiti osim sa njegovom moći, sa njegovim htjenjem, sa Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i sa njegovim, sa njegovim stvaranjem. Allah subhanahu wa ta'ala je znači stvorite sve, svega. Međutim, mi ovdje govorimo o tefsiru, odnosno tumačenju ovoga ajeta. Na koji način? Tako činja ovoga ajeta kullu shay'in halikun illa wajha. I sve propada i sve će propasti osim njegovog lica. Tumačenje ovoga ajeta kod ispravnih prethodnika se ogleda u sljedećem. Ispravnih prethodnika, znači ashaba, tabina i kasnih generacija i mufesira, prvih, koji kažu da značenje ovoga ajeta se ogleda u sljedećem kullu shay'in halikun illa ma urida bihi wajhu ovo je tumačenje ajeta a ono glasi sve će propasti osim od subhanahu wa ta'ala lice sve će propasti osim ono s čime se bude željelo Allahu subhanahu wa ta'ala lice. To jeste sve će propasti, sva djela će propasti osim ona djela s kojima se željelo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. To je ispravno tumačenje naših ispravnih prethodnika i komentatora Kur'ana. Međutim, Sufije, oni koji su odanite saufu imaju svoje tumačenja vi ga možda vidjeti. Pa kada kažu kullu šeji'in halikun illa vajhe i sve će propasti osim njegovog lica. Oni kažu kullu vujudin siva vujudin siva vujudin. Svako postojanje, svako mimo egzistiranja Allaha je ništa. kažemo da nije dozvoljeno tumačiti ajet ovakvim izmišljenim tefsirom, odnosno tumačenjem. I zatim šejh Islam ibn Taymije nakon što je naveo ovaj navod od ehlu tasavufa navodi različite načine ovrgavanja ovoga izmišljenoga tefsira a on otprilike glasi Allahu subhanahu wa ta'ala lica sve će propasti a ovo nalaže kada znači shvatimo ovaj ajet da postoje stvari koje će propasti osim njegovog lica ako se po tim licem njegovim licem illa vajhah podrazumijeva Allah subhanahu wa ta'ala postojanje to također nalaže da sve što postoji mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je ništavno da je nepostojeće znači da sve što mimo Allaha subhanahu wa ta'ala postoji da je propalo odnosno da je nepostojeće to znači da su sva stvorenja nepostojeća da su propala da su nevažeća ali u stvari nije tako Zato što je ovo tumačenje itihadija, odnosno panteista, oni koji vjeruju u sjedinjenje Boga sa prirodom. Koji kažu da samo jedno postoji. To jeste da samo Allah subhanahu wa ta'ala postoji, a da je ostalo sve privid. Vjeruju u sjedinjenje prirode i pojavnog svijeta sa Bogom. Pa su pogrešno protumačili ovaj ajet kada su reki, rekli kullu shay'in halikun illa wajhe i sve će propasti osim njegovog lica ili sve propada mimo njegovog lica protumačili su ga kao sve je ništavno osim Allaha subhanahu wa ta'ala podrazumijevajući pod ovim riječima vajhe njegovog lica podrazumijevajući Allaha subhanahu wa ta'ala to jest njegov zat odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala biće Zato nije ispravno da se kaže da sve što je mimo Allaha i subhanahu wa ta'ala egzistencije da je ništavno i da je propalo. Zato što postoje u istinu stvari koje su mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, mimo njegove egzistencije. Ali njihov pravac nalaže da negiraju sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da negiraju sve što je od pojavnog svijeta i da to smatraju jednom egzistencijom, odnosno jednim postojanjem. Zatim drugi način odgovora šehhul Islama ibn Taymije na ove tvrdnje, ehlute savufa, koji kažu, ponavljamo, da ajet kullu šeji'in halikun illa vajhe i sve propada i sve je ništavno osim Allahovog lica koji kažu da se to odnosi na postojanje samo Allah subhanahu wa ta'ala odnosno njegovu egzistenciju a da sve ostalo je ništavno i da ne postoji drugi način odgovora na to jeste ako se kaže da je značenje ovoga ajeta ma siva Allahi felej se vođuduhu min nefsi ono što im mimo Allah subhanahu wa ta'ala ne postoji iz svoga aspekta. Ne, ne postoji znači iz svoga pravca. Znači onaj ko se zadubi, draga braća, on će shvatiti ovo je tema koja je veoma važna, zato što se često ovo opetuje jezicima ljudi, a ne shvataju o čemu se radi. Znači, ako se kaže da ovaj ajet znači da sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ono postoji iz svoga pravca. Znači, ne postoji iz svoga pravca, nego pravca, odnosno aspekta Allaha subhanahu wa ta'ala. Ona će začin biti, kolo še im lejze vujuduhu min nefsihi illahu. Znači, sve što egzistira, ono ne egzistira iz svoga aspekta. Zatim se može reći upotreba termina al halik onaj koji je ništavan, koji je propao, za stvar koja je stvorena i koja je prisutna, koja egzistira da bi se ukazalo na tu stvar da ona postoji iz pravca njenog gospodara a ne iz svoga vlastitoga pravca odnosno svoga vlastitoga aspekta ovako tumačenje stvari nije poznato u jeziku nije poznato u jeziku kao realnost niti kao metafora niti u smislu prenesenog značenja. Kada kuranski ajeti govore o propasti, kada govore o helaku, kako se to kod nas kaže helač, kada govore o propasti, govore o tome da se nešto promijeni, da nešto mora postojati da bi se preinačilo nešto drugo. Mora nešto biti ispravno da bi se pokvarilo a ne govore kuranski ajeti da ta stvar ne opstoji sama po sebi, to jeste da ne opstoji iz svoga, iz svoga aspekta. Treći način odgovora onima koji zastupaju ovakvu ideju jeste da se da njihovo tumačenje kaže sljedeće. Ako riječi sve što je mimo Allah subhanahu wa ta'ala će propasti, to jeste sve što je mimo njegova lica, to propada. Ako to znači da je sve mimo Allah subhanahu wa ta'ala moguće i vjerovatno da postoji. Prvo ćemo razjasniti jednu stvar prije što uđemo u ovo, da bilo jasnije da mogu lakše da shvatite. Postoji znači taj apologetski, odnosno ilmul kelamski pravac koji kaže da je postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala obavezno. A postojanje svega što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je to moratno. Znači, postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala da je moguć, da je obavezno, a da je postojanje svega drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je to moguće, odnosno da je vjerovatno. E, sada kada smo ovo razumjeli, onda kažu ako se uzme ovo značenje ajeta. Da moguće i vjerovatno da postoji, a da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je obavezan da postoji. Pa kaže se kullu shay'in halikun i svaka stvar će propasti. Sve će propasti, sve je ništavno. To jeste u značenju da je ono moguće da postoji da je moguće da postoji osim što neće propasti to njegovo lice. To jeste neće propasti osim Allah subhanahu wa ta'ala zato što je njegovo postajanje, njegova egzistencija obavezna. Zato što je njegova egzistencija obavezna. Kaže šehehu lisanim temjena ovo da je ovo tevdihul vadeh da je ovo pojašnjavanje stvari koja je već opće poznata i koja je pojašnjena i da nema potrebe da se pojašnjava čija je egzistencija obavezna, a čija je egzistencija moguća. Nema, znači, potrebe da se to pojašnjava. Četvrti način odgovora jeste da naziv veđh u arapskom jeziku u Kur'anu i sunnetu se navodi u kontekstu ibadeta. Šta znači? Kada se spominje veđhullah ili veđhehu, da se to uglavnom veže za ibadet, odnosno za robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Veže se za djelovanje, znači činjenje djela radi Allahu subhanahu wa ta'ala i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada god se spomine ova riječ veđh, znači lice, u Kur'anu i sunnetu misli se na jednu od ove tri stvari. To jeste, misli se na ibadet, na činjenje dobrih dijela i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى I kaže Allah subhanahu wa ta'ala ne očekujući da mu se na tu blagodat uzvrati osim što želi Allahu subhanahu wa ta'ala lice lice svoga gospodara svevišnjeg lice svoga gospodara svevišnjeg to jeste vidimo da je čovjek činio dobra djela konkretno ovo se odnosi na Ebu Bekra radijallahu anhu kada već govorimo o tefsiru ovoga ajeta govori se o Ebu Bekru. On je činio dobra djela. Pa se navodi ille btiga e veđhi rabbih il To jeste on nije očekivao ničiju naknadu, ni protu naknadu zato osim što je želio time Allahovo subhanahu wa ta'ala lice. To jeste želio Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Želio je lice svoga gospodara svevišnjega. Vidimo kada se znači spominje lice u Kur'anu da se po tim licem e, misli na ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, činjenje dobrih dijela i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi primjer. وَيُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ I oni daju hranu radi Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi siromahu, siročetu i zarobljeniku pa kažu innama nut'imukum li vajhi Allah inna nut'imukum li vajhi Allah mi vas isključivo hranimo radi Allahovog lica radi Allahovog lica to jeste čine dobra djela radi Allahu subhanahu wa ta'ala lica znači imamo sada ovdje Allahovog subhanahu wa ta'ala lice koji se spominje i vežemo ga za prvi ajet kojeg smo naveli kullu shay'in halikun illa vajhahu i sve će propasti osim njegovog lica. Vežimo znači sada ove ajete za onaj prvi ajet. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهِ I nemoj tjerati od sebe one koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri i koji žele njegovo lice. Koji žele Allahu subhanahu wa ta'ala lice pošto su ovo činjenice iz Kur'ana, pošto je ovako, onda tumačenje naziva lice u ovim ajetima prema tome kako ukazuju na to ovi ajeti je preče nego da se lice tumači u nekom drugom smislu kao što smo to naveli da se tumači kod ehlu tesaufa kod ehlute saufa da se lice tumači sa postojanjem ili sa egzistencijom Allaha subhanahu wa ta'ala kada imamo kuranski ajet i on nam nije dovoljno jasan onda prvo što ćemo upotrijebiti za tumačenje toga Kur'ana jeste sam Kur'an pa kada se na drugim mjestima navodi Allah subhanahu wa ta'ala lice kao što smo ovdje pojasnili onda ćemo ovaj ajet koji je manjim jasan i sve će propasti osim Allahu wa ta'ala lica, taj ajet ćemo protumačiti u kontekstu ovih ajeta koje smo naveli. A, znači, lice se ovdje spominje u kontekstu ibadeta Allahu Subhanahu wa ta'ala, u kontekstu dobrih dijela koja se čini radi Allahu Subhanahu wa ta'ala i u kontekstu predanosti Allahu Subhanahu wa ta'ala. I znači, najpreće je da ajet i sve će propasti osim njegovog lica protumačimo upravo onako kako se i samo lice navodi u ovim drugim ajetima. I ne treba izlaziti iz okvira tumačenja Allahove knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što bi upotreba nekog drugog tumačenja, kao što se to dešava kod ehlu Saufa, kao što smo spomenuli, to bi značila upotrebu ove riječi do ovoga termina, onako kako sa tim nije došla Allahova knjiga, odnosno kako nije navedeno u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Zatim dolazimo do sljedećeg odgovora. Ova riječ halak ili halik, sve će propasti. Šta to označava u arapskom jeziku? Je to samo propast? Kažu oni koji poznaju arapski jezik, lingvističari, arapski lingvističari, da se pod ovim helak ili propast može misliti na fesa to jeste na raspad na nered i na izlazak iz okvira onoga što se želi šta to znači kada uzima ovo značenje da se sa riječju helak propast mi prevodimo kao propast ali da sa njom želi izlazak iz okvira iz željenih okvira onda kažemo وَهَذَا مُنَاسِلُ لِمَا لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ فَاسِدُ onda je ovo u skladu sa onim dijelima koja nisu radi Allaha subhanahu wa ta'ala i takva djela su u neredu ona su propala i neće koristiti u suštini u suštini u stvarnosti takva djela nikada neće koristiti kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ i oni zabranjuju da se njemu prilazi i udaljavaju se od njega to jeste od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a oni upropaštavaju samo sebe, a to oni sami i ne osjete. Šehul Islam ovdje koristi ovu riječ upropaštavaju, koja također dolazi do ove riječi helak ili propast. Pa njome svjedoči da kaže oni sami sebe upropaštavaju. To jeste ne uništavaju oni sebe i svoje tijelo, nego uništavaju svoje konačno ishodište i svoj konačni završetak, a to je da više neće imati dobrih dijela. To jeste, oni upropaštavaju sebe tako što se udaljavaju od poslanika sallallahu alaihi wasallam i drugima zabranjuju da dođu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. A poznato je da onaj ko se udali od slijedženja poslanika sallallahu alaihi wasallam i bude drugima zabranjivao da slijede poslanika sallallahu alaihi wasallam da je to kufr, da je takav čovjek nevjernik. Pa znači ova propast ovdje koja se navodi, njegov helak, propast, evo i juhlikune illa enfusehum, znači to je propast koja je prouzrokovana kufrom, nevjerstvom, a ta propast označava da će čovjek zapasti u patnju i da neće uživati u blagodatima. Da će čovjek zapasti u patnju, da će biti kažnjen i da neće uživati u blagodatima. Znači ne mora riječ propast u arapskom jeziku helak, značiti da je to ništa ono, da ga nema, da ne postoji. Nego propast ili helak u arapskom jeziku može također da znači da će čovjek doživjeti nesreću u smislu toga da će biti kažnjen, da će doživjeti patnju i da neće uživati u blagodatima. I time se pobija ona teza koja je na početku izrečena od samih Eh, sufija, odnosno onih koji slijedite sauf, eh, kullu šeji halikun illa vajhe, da će sve propasti osim njegovog lica, kao da je sve ništavno i da ništa ne postoji osim Allah subhanahu osim Allah subhanahu wa ta'ala. Oni koji su govorili, koji su zagovarali vahdetul vujud, odnosno panteizam, sjedinjenje Boga sa prirodom, odnosno sa pojavnim svijetom. Znači, ovim riječima helak ne mora znači da je nešto u potpunosti nestalo i da je da je ništavno nego helak može da označava e, odlazak u patnju da bude čovjek kažnjen i da također ne uživa u blagodatima prilike sa ovim su završene riječi šehhul islama ibn Tenije koji odgovara i daje repliku onima koji tumače ovaj ajed iz Kur'ana onako kako to nije navedeno u Allahove knjezi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kažemo da je ovakav tefsir, odnosno tumačenje e, ajeta na ovakav način ništavno, odnosno da nije ispravno. Mi smo rekli kako su to tumačili naši ispravni prijetodnici, od njih je Ibn Abbas radijallahu anhuma, da su rekli da riječi i sve će propasti osim njegovog lica označava da će sve, propasti sva dijela osim onih dijela koje budu radi Allahog subhanahu wa ta'ala lica, odnosno radi njegovog zadovoljstva. Također, e, ovo se danas odnosi na mnoge neznalice koji se proglašavaju autorima i pisima koji tumače Kur'an onako kako to oni shvataju prema svojim mišljenjima koji također Kur'an danas tumače sa različitim savremenim teorijama bilo se radi o teorijama, teorijama medicine, bilo se radi o teor, teorijama iz astronomije i tako dalje. Nije problem u tome ako osoba kaže da postoje određena pojava i da bi ta pojava mogla da liči onome što se navodi u Kur'anu, ali da čovjek kategoriški kaže i isključi svaku mogućnost i kaže da ono do čega je on došao, da je to istina i da se taj ajet odnosi, na primjer, na postojanje te zvijezde ili toga sazvijeđa i tako dalje, onda je u tome problem. Onda je u tome problem zato što čovjek tumači Kur'an po svome nahođenju. Tumači Kur'an po svome nahođenju, a vi znate kakve su posljedice toga. Znači, često se to odnosi i na e, različite teorije koji govori o astronomiji. I ovakva tumačenja nazivaju nadnaravnost Kur'ana. A sigurno da ovakva tumačenja, ono što se danas predstavlja nekada pod nadnaravnošću Kur'ana, da sa sobom nosi veliku opasnost i lažna Allaha subhanahu wa ta'ala. U mnogim slučajima su lažna Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek tvrdi da određena pojava se u potpunosti poklapa sa onim što se navodi u Kur'anu i kaže da je taj ajet se odnosi na tu određenu pojavu, a zato nema dokaza od ispravnih prethodnika. Neki imaju u istinu nijet, imaju namjeru da pokažu veličanstvenost Kur'ana, nadnaravnost Kur'ana, veličinu Kur'ana. Međutim, u mnogim situacijama ovakva tumačenja Kur'ana nisu dozvoljena. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men qala fi al-Qur'ani bi ra'yihi wa bima la ya'lamu, falyatabawa maq'adahu min an-nar." Onaj koji bude bude govorio o Kur'anu po svom mišljenju i po onome što on sam ne zna, znači po svom nahođenju bude govorio i po onome o čemu nema znanja, neka sebe pripremi za mjesto u vatri džehennema prema hadisu koji prenosi imamet Tirmizi. Zato ponavljamo ono što smo rekli u toku predavanja, da se Kur'an tumači isključivo Kur'anom, sunnetom ili navodima od ashaba. Kao što je to poznato kod naših ispravnih prijetrodnika, učenjaka, valorizatora, a neka Allah subhanahu ta'ala na pomoći, on jedini upućuje na pravi put. Nadam se da ste shvatili ovu tematiku i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi u ahiru davana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulna Muhammedu ala alihi wa sahbihi.